Wie schön für uns heute, während die Vogelstimmen nicht den Ton nehmen, Marsch da uns hier. Wie schön für uns heute, während die Vogelstimmen nicht den Ton nehmen, marscht er uns hier. Wie schön für uns heute, während die Vogelstimmen nicht den Ton nehmen, marscht er uns hier. Wie schön für uns heute, während die Vogelstimmen nicht den Ton nehmen, marscht er uns hier. nam dzisiaj martwo nam dzień jakże ładnie nam dzisiaj czemuż zatem głosów ptaków nie trwa dźwięk martwo nam tu mija dzień jakże ładnie nam dzisiaj czemuż zatem głosów ptaków nie trwa dźwięk martwo nam tu mija dzień Mineź da imus Reichsmarschall, Reichsmarschall, Reichsmarschall, Namenot mit Kindermitschel auf Wichnereb, lässt mir aufs Null Unterschied. Reichsmarschall, Namenot mit Kindermitschel auf Wichnereb, lässt mir aufs Null Unterschied. Ja, ich denke, man muss haben. هيجدفني فقط تصوم تسمر يا شجنا لنجا وجدي يا دين ما نفهم هيجدفني فقط تصوم تسمر يا شجنا لنجا وجدي يا دين ما نفهم هيجدفني فقط تصوم تسمر يا شجنا لنجا وجدي يا دين ما نفهم هيجدفني فقط تصوم تسمر يا شجنا لنجا وجدي يا دين ما نفهم هيجدفني فقط تصوم تسمر يا شجنا لنجا وجدي يا